Egunon lagunak, zuekin otxartagako izai erratia, gaur estirala da azarak hogeita bat. Hirugarren A milakoek hitz egingo dizuegu. Karra eguraldien berri emango digu. Inogo eta matz inglesa atxoko egingo dute. Joran urte detzen berri emango digu. Adrian eta Jon asmakizunak esango dizkigute. Izaro eta inago albisteak eskainiko dizkigute. Odei irratzaioaren galderak esango dizkigu. Eta ni David iraiz saio honen esateria izango naiz. Ahora Beraz azteko jakin desagun gaurko euraldien berri. Karla, esango diguzu ze euraldi egiten duen gaur? Gaur ama sortzi gradu markatzen ditu. gure eskolako termometroak bera segun epela dugu gaur. Zeruan eguzki dugu euraldi egokia. Patioan egoteko. enpresa txokoa inigo eta met mesedez zer kontatuko dugu diguzue eh, gaur good morning good morning how are you today I'm fine and you I'm fine too today is Friday 21st of November 2014 Yesterday we celebrated Universal Children's Day and everybody had a balloon to remember that important day. Can you tell me what's the weather like today? Today it's sunny and hot. Do you know this poem? Which one? It's sunny today. We can you go to play you know what's for lunch? Yes, of course. For starter, soup. For main course, pork chop with rice. For dessert, fruit. Which one your favorite fruit? My favorite fruit is apple. Okay, let's continue with the radio program. Bye, see you. eta metz, eta jarraien urtetetxeak. Jordan, esango guzu gorko urtetetxeak? Aste honetan bi betetzen dituzte urteak, eta aukera probetsatuko du zoriontzeko Ane Garzia irugarden mailakoa sortze urte betetzen dituelako. Iker Alijarte zigarren mailakoa amaika urte betetzen dituelako, urte eskotarako denuei oren alma baina lehenengo joan den azteko asmakizunen eta irratza joko galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, ferretzikoa, bigaren asmakizuna, marrubia, lehenengo galdera, krokodiloak, bigarren galdera, hortz bat, irugarren galdera, urrezko esaldia, laugarren galdera, ez dut nahi, irabazleak hausek izan dira. Lehenengo ziklok irabazlea aritz binagre, begarren be mailakoa. Bigarren zikroko irabazlea Izaro Morales, laugarren B mailakoa. Irugarren zikroko irabazlea Ana Sánchez, bosgarren B mailakoa. Zorionak orain aste honetako smakizunen txanda. Una hemen lehen asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den pasatzen dira beraren azpitik. Berrido errepikatuko dut. Adiegun, pipitaki, papataki, zerote den nordaki begiak izaten ditu, baina goten da geldi. Ibaia pasatzen dira beraren azpitik. Ona hemen bigarren amakizuna, kibitaki, papataki, zoteen nordaki, zoro zandi bat lagun beti dut izaten etxerik etxe noa eskutitzak usten. hori repikatuko dut, adiagon, pipitaki, papataki, zoteen nordaki, zoro zandi bat lagun beti du izaten etxerik etxe noa eskutitzak usten. gogoratu da erantzunak ondo idatzi eta gero postontxera bota. Ea esmaten duzuen. Eta azkenik gai ezberdinei buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. Izaro eta ino. Esango duzue ze berri dugun gaur. Santo Tomas azoka. Santo Tomas azokari buruz hitz egingo dizuegu. Naiz eta hilabete barru izango den Santo Tomas Euskal Herriko hiri eta herri askotan abenduaren hogeita batean ospatzen da. Historioan baserri feriaren egun bat zen, baina gaur egun Euskal baserriaren kultura jai bat bihurtu da. Non, baserriko produktuak erakutsi eta salgaian jartzen diren kalean bertan jarritako salmenta postuetan. Hauako da, San, San Tomas jaian txistorra eta taloa dastatzea zagardoarekin batera. Emeretzigarren mendean jaio zen. Baserri asko errenta ordaindu behar zioten jabeari eta errenta ordaintzeko egun San Martin Azaruaren amaikan izaten zen. Baina azkenean San Tomaz eguneraino luzatu zen epea. Egun horretan baserritarrak irira jaisten ziren errenta ordaintzera. Eta bide batez euren produktuak barazkiak, kapoiako ilaskoak saltzera. Aurten San benduaren abenduaren hogeian larun batean izango da naiz eta hogeita batean den azok aurrera txeak parte hartzea hain ditu. Postuen salmen sei salmentak posturik gora parte hartuko dituzte. Areatzan eta plaza berrian, azoka bederatietatik sortietara egongo da zabalik. Urrezko urrezko esaldiak. Ode, esango diguzu gaurko esaldiak? Urrezko esaldia hauek dira, lehenengoa astu zaidalako berriro repikatuko du. Astu zaidalako berriro repikatuko hau gauza horien.